İkra اقرأ oku. oku Vaktub واكتب ve yaz. ve yaz مع ضبط أواخر الكلمات مع ضبط أواخر الكلمات Kelimelerin sonlarını zapt ederek. kelimelerin sonlarını zapt ederek Yani harekeleyerek. yani المدرسة المدرسة في المدرسة في المدرسة في البيت في البيت البيت البيت الغرفة الغرفة الحمام الحمام في المطبخ في المطبخ المكتب المكتب على المكتب على المكتب على الكرسي على الكرسي السرير السرير على الكتاب على الكتاب في المسجد في المسجد اقرأ واكتب اقرأ واكتب oku ve yaz oku ve yaz واحد واحد At-talibu fil camiati. At-talibu fil camiati. Öğrenci üniversitededir. Öğrenci üniversitededir. İthnan. İthnan. Er-raculu fil mescidi. Er-raculu fil mescidi. Adam mescittedir. Adam mescittedir. Selâfe. Selâfe. Eynet Teciru. Eyne teciru? Tüccar nerededir? Tüccar nerededir? Huwa fid dukkani. Huwa fid dukkani. O dükkandadır. O dükkandadır. Erba'a. Erba'a. El kalemu alel mektebi. El kalemu alel mektebi. Kalem masanın üzerindedir. Kalem masanın üzerindedir. خمسة خمسة أين زينب؟ أين زينب Nerededir Zeynep? nerededir Zeynep Hiye fil gurfeti. هي في الغرفة O odadadır. o odadadır Sitte ستة Eynel varaku. أين الورق Yaprak nerededir? yaprak nerededir Huve alel maktabi Huve alel maktabi O masanın üzerindedir. O masanın üzerindedir. Seba. Seba. Eynel muderrisu. Eynel muderrisu. Nerededir öğretmen? Nerededir öğretmen? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. O sınıftadır. O sınıftadır. Femaniye. Femaniye. Eyne Yasirun? Eyne Yasirun? Nerededir Yasir? Nerededir Yasir? Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. O lavabodadır. O lavabodadır. Tis'a. Tis'a. Eşşemsu vel kameru fis semai. Eşşemsu vel kameru fis semai. Güneş ve ay göktedir. Güneş ve ay göktedir. Aşara. Aşara. Men fil fasli. Men fil fasli. Kimdir sınıfta? Kimdir sınıfta?